บุ๊กทูสี่สิบ kırk 40. การสอบถามทาง yol sormak Yol sormak. ขอโทษครับ affedersiniz Affedersiniz. ช่วยผมทีได้ไหมครับ bana yardım edebilir misiniz Bana yardım edebilir misiniz? แถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมครับ burada iyi bir restoran nerede var Burada iyi bir restoran nerede var? เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับ köşeden sola sapın Köşeden sola sapın. ต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดครับ ondan sonra bir parça dümdüz gidin Ondan sonra bir parça dümdüz gidin. ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรครับ ondan sonra 100 metre sağa gidin Ondan sonra 100 metre sağa gidin. คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้ otobüsle de gidebilirsiniz Otobüsle de gidebilirsiniz. คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้ tramvay ile de gidebilirsiniz Tramvay ile de gidebilirsiniz. คุณขับรถตามผมไปก็ได้ beni takip de edebilirsiniz Beni takip de edebilirsiniz. ผมจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรครับ stadyuma nasıl gidebilirim Stadyuma nasıl gidebilirim? ข้ามสะพานไปครับ köprüyü geçin Köprüyü geçin. ลอดอุโมงค์ไปครับ tünelden geçin Tünelden geçin. ขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามครับ Üçüncü lambaya kadar gidin. Üçüncü lambaya kadar gidin. ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกครับ Ondan sonra ilk caddeden sağa sapın. Ondan sonra ilk caddeden sağa sapın. ต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อย ๆ ผ่านสี่แยกถัดไป ondan sonra bir sonraki yol ağzından dümdüz gidin Ondan sonra bir sonraki yol ağzından dümdüz gidin. ขอโทษครับ ผมจะไปสนามบินได้อย่างไรครับ affedersiniz havalimanına nasıl gideceğim Affedersiniz. Havalimanına nasıl gideceğim? วิธีที่ดีที่สุดคือ ไปโดยรถไฟใต้ดิน En iyisi metroyla gidin. En iyisi metroyla gidin. ออกที่สถานีสุดท้าย Son durağa kadar gidin. Son durağa kadar gidin. กรุณาไปที่ www.book2 ดีีสำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด